Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February 2006. Luke chapter 17. Ipinde pros tus matitas abtu, anendekton estin tuta skandalami eltin, plin vei diu erkete, lisiteli abto ilitos milikos perikite periton trachilon abtu, ke eripte istin talasan iena skandalisiton mikron tuton ena. «Προσέκεται αυτής, εάν αμάρθει ο αδέλφος σου, επιτιμήσον αυτό, και εάν μετνοήσει, αφές αυτό. Και εάν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει είσαι, και επτάκης επιστρέψει προς ελεγόν μετανοώ, αφήσεις αυτό. Και είπαν οι Απόστολοι το Κυρίο, πρόσθεση μην πίστην. Είπεν δε ο Κύριος, η έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ελέγεται αν τη σικαμίνο εκριζώθητη και φυτευτήτη εν τη θαλάσση, και υπήκουσεν ανήμην. Τις Τίστε έξιμον δούλων έχον αρωτριόντα ή επιμένοντα, ως εισελτόντι εκ του αγρού, εριαβτο, ευθέως παρελτόν ανάπεσε. Αλ ουκί εριαβτο ετοίμασον τη διπνίσο και περιζωσάμενος διακόνημι ιος φάγο και πίο, και μετά ταύτα φάγεσαι και πίεσεσι. Μη έχει καρίν το δούλο ότι επίησιν τα διατακτέντα, ούτως και εμείς, όταν πάντα τα διατακτέντα ημίν, λέγεται ότι κρύες μεν, ο φίλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, και γένετο εν το πορεύστη εις Ιερουσαλήμ, και αυτός διήρκετο δια διαμέσων Σαμαρίας και Γαλιλαίας, και εις ερχομένο αυτού εις την ακόμην, απήντησαν δέκα λεπροί άνδρες, γενέστησαν πόροτεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού, επιστάτα, ελέησον ημάς, και ειδών είπεν αυτοίς, πορευτέντες, επιδείξατε αυτούς της ιερεύσιν, και εν το υπάγιν αυτούς εκαταριστήσαν. είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατί, υπέστρεψεν μεταφωνής μεγάλης, δοξάζον των θεών, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό. Και αυτός ειν Σαμαρίτης, αποκριτής δε ο Ιησούς, είπεν, ούχι δέκα εκαρίστησαν, ήδη εννέα που, ούχι βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δοξάν το Θεό ημιό αλογενής ούτως, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σέσοκενσε. δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απ' της και είπεν, ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσεν ιδού οδέ, ή εκεί, ιδούγαρ η εκει γαρ η βασιλεια του Θεού εν τόσιμον εστιν. δε προς τους μαθητάς, ελεύσονται ημέρη ότι επιτιμήσετε μιαν των ημερών του βίου του ανθρώπου que uc obseste, que eruseni nimin idu eki, idu ode, mi apeltite, mi dedioxite, stratusa et tisipoton uranon istin ipuranon lampi, utos este ovios tu antropu. Proton de diavton polapatin, que apodokimastini apotis geneastabtis, que katosa geneto entes emeris noe, utos este que entes emeris tu viu tu antropu, istion, επινών, εγαμούν, εγαμιζόντο, ακροί εις ημέρας εις ήλτεν νόε εις την κυβωτών, και ήλτεν ο κατακρισμός και απόλυσεν πάντας, ομοίως κατός εγένετο εν τες ημέρης λότ, εις θεον, επινών, ηγοράζων, επολούν, εφήτευον, οκδομούν, ήδε ημέρα εξ ήλτεν λότ από Σοδόμον, εύρεξεν πυρ και τίον από ουρανού και απόλυσεν πάντας. Κατά τα αυτά έστε η ημέρα ο βιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Εν εκείνη τη ημέρα, ως έστι επί του δώματος, και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, μη καταβάτω άρεαυτα, και ο εν ομοίος, μη επιστρεψάτο εις τα οπίσω. Νημονεύτη της γυναικός Λότ, ως εάν ζητήσει την ψυχήν αυτού περιποιήσαστε, απολέσει αυτήν, ώστε αν απολέσει ζωογονήσει αυτήν. Λέγου ημίν, ταύτη την ητή εσόντε δύο επικλίνης μιας, ο εις παραλυμπτήσετε και ο έτερος Εσόντε δύο αλήθουσε επί το αυτό, η μία η διάτερα αφητήσετε. Και αποκριτέντες λέγουσιν αυτό, πού κύριε, όδε είπεν αυτοίς, πού το σώμα, εκεί και οι αητοί επισυνακτήσονται.